آنچه که شما برا هست پناه بید گار بید روت و آنچه که نظر رب زلجلال هست آیی ماندگاریم انسان برا باز چیز هست مال هست زن و فرزند هست دنیا هست و دین هست اما آنچه که رب زلجلال فرمایش کن پشت کپید همراه انسان یاور انسان آب هماهنگ که آیی در راه خدا هزینه ببید تو خرج ببید صرف ببید فرزند در راه خدا کارگرگ ببین دین و ایمان تعلیم دیگ ببین خدمت دینی چه آیا گرگ ببین این فرزند برای آیا ماندگاره رسول مکرم اسلام علیه السلام فرمایش کن که انسان مرید رو چند چیزن که آیه یاورند تو معین و مددگارن تو همراهند مفیدن برای انسان از جمله آیه یکی ولد صالح یدعو له فرزند صالح و نیکو ید اوله که برای وتی گذشته یا برای وتی امواتا مردگانا پتا و ماتا اصلافا دعای خیر کند این ماندگاری چیزند برای انسان ماندگاری فرزندن بی برای آیی بعد از مرگی دعای خیر کند و ماندگار برای آی انسان دینی کاری کند مصحفی قرآنی کتابی که آیا در راه خدا وقف کند مؤمنین از آیه استفاده کنند تلاوت کنند وانند مصحفا ورثه مصحفی کتابی، قرآنی که آیا بعد از وقت ارث کلیت در حیات و داتی به دیگران که آیا از آی استفاده کنند بهره گرند ای هم به نفع انسان و ماندگار برای آی مالی که در راه خدا داتی پولی جنس مواد غذایی مواد خوراکی مواد پوشاکی نوشیدنی هر چی ببید داتی به نیازمندان به غریبان محتاجان یه هم برای آیا ماندگاریم و بعد از آیه پشت که کپند ای خدای راهگند و پشت کپم برای آی ما اندکم ینفذ و ما اند الله باق هرچی که شما برا هست آ فناهن تو پناه بند هرچه خدای برا هست پشت کپی فرزند صالح پشت کپی کسانی که برای آیا خدمت دینی کانت مردم طالبان مدارس دینی اند خدمت گزاران دینند برای آیا هزینه کن پول خرج کند مال خرج کند علم برای آیا ترویج داد دین و دیانت به آیا انتقال داد ماندگارند برای آیا ما عندكم ينفذ ما عند الله باقي و رسول مکرم اسلام علیه السلام فرمایش کن که صدقه و خیرات از مرگ ناگهانی مردم نجات داد مرگ مفاجات مرگ مفاجات همه مرگی بدین که برای انسان بدی به دنبال دارید خوبی ندارید برای انسان رسول مکرم اسلام علیه السلام و و هم دعا کته و امتی هم توصیه کته که چه مرگ ناگهانی یا نجات بروته از رب جلال صدقه و خیرات مروتی چه جامعه چست بیته نتیجه ایشین که رحمتهای خدای دروازه بندن رب ناراضم چه امتا صدقی بند کتا خیراتی بند کتا حب مال چنان در دل انسان مروچی رشد کتا و جا گفته که حد ندارید الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم خدا من در قرآن فرمایش کن که اوم انسانم دوتا جبهه هست یکی جبهه خدا و یکی جبهه شیطان شیطان جبهه همیشه مردم را دعوت کن بیشی که صدقه مده خیرات مده تنگ دست به غریب به محتاج به نیازمند به چی بودی ما را بده مفت مجانی عرق رد که زحمت کشت کارت کتا ما را بودی که مجانی به گران ده پرچی دی ما را بده کم می اگر بلی با این سرمایه و تیگایی چیزا خرید کنه شی بعد از مدتی رشد کند و به این ارزش بالای رود مالت گیش بید مضاعف بید در راه خدا اگر بدهی یه چیزا زورت نکنه یه سودا کت نکنه ضرر کنه نقصان کنه زیان کنه عرکت رد که زحمتت کاشتا پیچی به دگران مکن کارا هزاران وساوس در دل انسان دور داد تا که دست بخلا و تیگه محکم ببندی و همین که سائلی که پیشانگی و کرچ کمانی بی ناراحتن همین که سوال کرده که گوشگا برابر تیری به دل نگید پریشان ناراحت چرا یه سوال به من بید همه که ملای پیداگن پیشانی کرچ کن ملا دیگه کار هیچ نیستن دکانش پچ کتب یک بری یک مردمی شری دنیای لحاظا نامداریم سوادی لحاظا سوادداریم ادعای بزرگی و رهبری هم در عرصه های داشتگی و همیشه تلاش داری که پیشکسوتی و رهبری بکن برای مردم انتظاری ایشن که ملا هم آیه تابه و غیر ملا هم تابه همه به آیه برنامه ریزیان را تن بده تسلیم ببند دعوت ده برای کار خیری برای کار تقویت دینی برای کار مسجد و مدرسه پاسخی که رسیدی بوشی برای آن دیگه کار هیچ نیه کارش پچ کته غافل ازشی که ملان حقوق چین چکه اگر ملایی به تنهایی در کار ملایی وقت نشته شخشا و نیازمندین خبر نداری ملا زنگ نجن درات نگوشی که من نیستن پوچه و از اسمیتی رکن کاری نکن که پوچی پولین ببن شامپو سابونو که زیری و تیجارا و پوچان لطاری مردم ظاهرات چارم شد سکه سرمایداری مالداری در صورتی که باطنی خدای زان توبت و زن و فرزندی زانه که چی هست و نیست خب این هم بالاخره شیطان حزب به این شکل آگوشه که برای بله مدرسه که بودا تعلیم دین تعلیم قرآن حدیث دکان تعبیر بند مساجد به همین شکل ولی راست باشید آگوینده به خاطرشی که حتما در ایمان ضعف دارید رب زلجلال را باشتم مسجدان مؤمن آباد کنم مسجدا را مؤمن آباد کنند باید در ایمان و تجدید نظر بکنی بنده خدا خب در مقابل حزب الله آچیه گشید که والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم رب زلجلال شما را به وسعت رزق دعوت کن وشی بدای تا رزق و گیر بدای تا گناه و بخشش ببن گناه و والله واسع و علیم خدای باشی که روزی منی طرفا به شما انسانان رسگه شما شغل شما روزی که باز نکن شما سرمایه شما روزگاه باز نکن باز کنوک و کم کنوک منم من خدایم اگر برای فرد عاصی و گناهگارا ما را باز کنون نه به معنا که آیی کبورن یا آی زحمت درستن ما را باز کنم دیون امتحانی کنم وقت گرگ سختی گرون در حال من گشتش وقت نگرم تو وقت تمامیم به خاطر توسعه مکان مسجد یک سری تدارکات گندر بیت دیگه تو بالاخره آمادگی از ابتدا هم نیست دیگه واجهی مولانا حنفی صاحب چه زاهدان تشریف آرته و سر صحبت پیش ما آد گوشی که مرو چی طرح منبر حق سر کپه نه نماز بده نماز بکن نه چنده بکن نه خطبه بده درو من ما فکر کو که واجه هنچو جدی باشگن و جدی نیم، ما هم شر و جمال حرفی نیستن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه هرچند وضعیت مدرسه ما طوری که بالای پنج میلیون نان زری پره از طرف نانوایا بند خدا خدا جزای خیر میداد این چقدر تحملی کتر ولی آ هم در تنگنای تقصیر نداری نتون آرتا خرید بکن اختاری داتا که اگر چنانچه شما نداتم من مجبور مالا رغم میل باطنی و شما نان مدرسه ایگا بند کن روچی هشتاد نوید هزار سال هزار تومن نان مدرسه بندی کن من من توان نیستی گشتره حق دارید یک نفر نتون به تنهایی و بارها هم در همین مسجد اعلام بیته چه وقتی همه پولا هست روز به روز اضافه بیه و روانیم آن دیگه مسائل ها اساتید حقوق ناچیزی که بعضی فکر کنه که دکانداری کجا دکانداری به سیاست هزار تومان نندی تو کار کن در مد... وقتی دکان کجا دکان به که چهارصد و 500 تومن نندید ولی ما 300 هزار تومنه استاد هم داریم پنجاه هم داریم 400 هم داریم و این سال چه امتدای تا هنی یک ریالی هم پرداخت نمیتگن کجا پرداخت من لوگی توکا یک نفر و دو نفر و سه نفر هستین در ماه چقدر هزینه داری خرج دارید مدرسه ای که نزدیک به 200 نفر طالب و کمیش وروک دارید کارکن و وروک با این شرایط سخت گرانی و تورم خب چطور اداره چه کجا ذره که ما شما جمع کردیم جمعیان رو چقدر تو مرا تصمیم گرفت اگر گوشی که زمان یه مسجد هست و مدرسه با یه مشکلات مواجه کمکا برای غیر یه مسجد و مدرسه دیگه جا اصلا اعلام مکنید بازم ما چاره که بندگان خدا هر جا مشکل دارند مجبور بیتی کمک شما سروران به جاگاه هم تسری داته و مجال داته رنده واضح واجه واضح نوبت کنه سه واضح اوزر لوچت خطبه اوزر وازی واضح اوزر لوچت شوری گوٹ گلو با بیه نتیجه رسته که واجه اصلی مقصد و هدف هم یکی کمک گرگد که برای آیا جنگ بیت لحاظ شما سروران پاده کنید انتظامات هر چه زودتر در داخل مسجد و سفانی در میان بترد و شما واجه ها هم علا رنگ میشید که همه مشکلات شما باید هم دارد ولی در این قضیه دست بالای گره که واجه چه زاهدان آت کرد و در مسلمانان غیرت و حمیت چنان بالایی که با این چون جمعیتی که در شما را هستن هنی اگر چنانچه او دا ما ببیتینه و نتین که چه میلیون و بستگتی کمک مسلمانانی خب یعنی دست بالاتر خدایا هم توان داتگند تو هم غیرت داتگند ما را و شما را اگر چنانچه توان مالی نیستی ولی توان ایمانی و غیرتی هستی الحمدلله لحاظ با همه بزاعتی که کمی شما را هست دست به دست هم بده تو دستا بالای گرد یه انت برای شما ما هم دعای کرن طالبان دعای کرن ما هم دعای کنیم خداوند به شما وعده داده در همچین شرایط تها بخششه اگر بده خدا و بخشید الله تبارک و تعالی گفته به شما را گیشی ندیون پدا گشتگی که منی برا مال ساک بازن به شرطی که ایمان داشته ببین به پروردگار بعدیان یه نویدان که قطعا ایمانی هستن وقتی ایمانی هستن دستا هم بالا بگرین دستا بشهارینین تا اشانی که قال الله و قال رسول وارند دین من شما را تزمین کنند دین من و شما را ترویج دین حفاظت کنن، پاسدار دینند اشان بتونن به خوبی و تی درسا وقتی تعلیم و تربیت داشته ببند رب زلجلال شما کمکا که در این راهی کرد به دربار ود کمونی کند و گذشتیانی که برای شما دارین خیر نیازمند دعاهایش برای شما و خدمات برای شما یند یعنی. در زندگی چقدر با آیان دلبندی داشته و مروچیت برای شما رب باسسته و جدا کتگند پایانا فراموش مکرین و همین صدقه و خیراتی که دینی شامل حال آیانی کنیم به روح آیانی ببخشیم صدقه من و شما به آیان رسی عزیزان من دل شاد بید هاو من ای وارث من ای بنده من ای کس من چوک فرزند که پشت سر من هست منی فراموش نکتب و عزیز من ولی اگر فراموشش بکنن غیر از ناله و پریاد که چیزی آیان نیست بسیاری از بندگان خدا در مخته چه بسا در جهنم تو در حساب و کتابند اما بعدها به برکت صدقات و خیرات زندگان و خدمت زندگان و سببهایی که بدرگه راه شکنند یواش یواش آنان چه جهنم و نجات پیدا کنم رب زلجلال برای شما را همه مؤمنین مسلمان حقیقی و واقعی بکند و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه حسن